السطر وراء السطر فالقرآن Nije problem kad čovjek padne u blato, ali kada neće da ustane s tog blata, onda je to problem. Nije problem kad čovjek zapadne u grijeh, ali je problem kad se neće vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala i zatražiti od njega oprost. A još je veći problem kada mu neko pruža ruku da ga izvuče iz toga blata, a on odbija da pruži svoju ruku. Uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka, stvorio njegovu prirodu i čovjek mora da griješi. Kaže Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam kulu bani Adam hatta'un wa hajbu hatta'ina tawabun. Svi sinovi Adam alaihi salam su griješnici. Oni moraju griješiti jer to je naša priroda, Ali najbolji od onih koji griješe jesu oni koji se najviše kaju i vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala i traže oprosta za svoje grijehe. Draga moja braća i sestre, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilježi imam muslim u svom sahihu. لو لم تذنبوا والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi onoga učio je ruci, moja duša. Kada vi ne biste griješili Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah vas uništio. Allah subhanahu wa ta'ala vas odveo sa ovog svijeta. Ne biste živjeli na ovoj planeti. Pa bi došao sa drugim narodom koji će griješiti Allahu subhanahu wa ta'ala pa da bi Allah azza wa jel primao njihovi par i opraštao im njegov njove grijehe Zašto? Ima više mudrosti. Zašto bi Allah subhanahu wa ta'ala uništio narod koji neće da griješi? Pa bi zamijenio taj narod i doveo drugi narod koji će griješiti. Prvo, da bi se ispoštovala mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala jer Allah je uđele da je stvorio ovaj svijet i doveo nas koji ćemo griješiti i mora se ispoštovati odredba Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, kako bi mi, draga moja braća i sestre, mogli shvatiti imena Allaha Azza wa jel kao što je Al-Ghaffar. Kako bi se moglo ispoljiti svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala da on taj koji prašta i grijeha kada mi ne bismo griješili. Kako bi se mogla ispoštovati, i ispoljiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost kada mi ne bismo griješili. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa inni la ghaffaru li man tab. Ja sam gaffar. Ja sam onaj koji grijeha prašta. Ja sam onaj koji prelazi preko loših postupaka čovjeka i sakriva ih. Na taj način se ispoljava Allahova subhanahu wa ta'ala ime al-Ghaffar. Ispoljava se Allahova subhanahu wa ta'ala osobina da je on taj koji prašta. Draga moja braća, ako znamo ovu stvar, onda nećemo gubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Međutim, Prije nego što počnemo govoriti oko toga, moramo spomenuti jednu veoma bitnu činjenicu. Moramo spomenuti da čovjek koji počini grijeh, da čovjek koji počini grijeh, taj grijeh direktno utiče na njegovo tijelo. Direktno taj grijeh utiče na njegovo srce. Kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilježi imam Bukhari i muslim od Ebu Hureyda radiju Allahu ta'ala anhu Iza aznebe abdun nukite ala kalbihi nuktetun sauda. Kad čovjek počini grije, taj grije postane kao tačka, kao mrlja na čovjekom srcu. I malo pomalo, malo pomalo, kad nema istikvara, kad nema traženja oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, kad nema čišćenja, preovladava taj grije i grije grijesi dok ne nadvladaju potpuno čovjekovo srce. Pa kaže Allah u poslanih poslanih, to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u kur'anskom ajetu, kjer za bel rane ala kulubinim. A? Na njihovim srcima se nalazi rane. Na njihovim srcima se nalazi zastor, koprena. Tako da takav čovjek više nema života u sebi. Ne može više razliku razlikovati dobro od zla. Dobro postaje zlo, a zlo postane dobri. Od Otuda, kaže jedan od islamskih učenjaka, pokušavajući nam prikazati da može čak grije udicati na izgled lica, na izgled čovjekovog tijela. Kaže, jedne prilike izašao sam u čašću. I slučajno sam pogledao u ženu koja je bila razgoličena. Kada sam se vratio kući, rekla mi je moja žena, što ti je tako crno lice? Braćo, zapamljite ovu stvar. Grije direktno utiče na čovjeka. Direktno utiče na njegovo lice. Kao što i baret utiče na čovjekovo lice također. Pa vidite čovjeka koji pada Allahu subhanahu wa ta'ala na srždu, kako nur i svjetlo izbija iz njegovog lice. Vidite, čovjek koji obavlja noćni namaz, posebno noćni namaz, kako kažu islamski učenjaci, da Allah subhanahu wa ta'ala da mu svjetlo na lice, na izgled, na facu njegovu. Pa kaže ovaj učenjak, kada sam se vratio u kući, žena mi je rekla, zašto ti tako crno lice? Pa sam otišao u sobu, odvojio se i tražio sam oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Činio sam istih par, dok mi nije lice ponovo bilo onako prije nego što sam otišao u čašiju. Kaže Muhammed ibn Munkeder, rahmetullahi alaih, ja počinjem grije i plod i produkt toga tih grijeha ja vidim na svojoj ženi, vidim na svojoj djeci. Čim čovjek nađe problem u kući na takav jedan način, čim ima problema u braku, čim ima problema sa djecom, treba da pita, treba da se zapita ima li kakvih grijeha To je bila poruka Muhammeda ibn Mugedera, jednog od velikih učenjaka od koga imam Bukhari uzimao hadis. Ako znamo ove stvari, onda iz toga mora proizaći, draga moja braća i sestra, da moramo čistiti svoje tijelo, da moramo čistiti svoje srce, a nema puta do čistoće tijela, do čistoće srca i do čistoće duše, do istih traženja, oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala za naše grijehe. Međutim, čovjek koji ima grijeha, a svi smo takvi, zna pasti u razočarenje. Ponekad se stidi Allaha subhanu wa ta'ala. Ponekad osjeti strah od uzvišnog Allaha azze wa džel. Pa mu teško da padne Allahu na srdu da zaplače, da zatraži oprost za svoj grijeh. Kaže jedan pjesnik. كيف ادعوك وانا عاصم وكيف لا ادعوك وانت كريم Kako da ne tražim oprost od tebe kada plemenik a s druge strane, kako ću se moliti kad imam toliko grija? Ove dvije stvari su veoma bitne, kada je u pitanju tražnje oprosto da Allah subhanu kao. S jedne strane znaš da si mnogo griješan, to s druge strane znaš kako ne moliti Allah subhanu ta'ala kada je on plemenit. Oto da, Abdullah ibn Mas'ud Allahu ta'ala mu kaže, najradosniji ajit u Kur'anu, u kojem se nalazi najveća radosna vijest, jeste kur'anski ajet kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a O moji robovi koji ste se ogriješili o me, koji ste učinili nasilje, a? nemojte gubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, Allah je taj koji prašta sve grije. Ovo je najradosniji ajet, kako kaže Abdullah ibn Masud radi Allahu ta'ala. Pa ako znaš ovaj kur'anski ajet, onda iz toga mora proizrađe da se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala i da zatražiš oprost za svoj grijeh. A šta je istikvar? Šta je to istikvar? Ali, sin ta, u arabskom jeziku označavaju da čovjek traži nešto. Tražiš gufran. Šta je gufran? Kažu islamski učenjaci, gufran u arabskom jeziku označava sakriti nešto i prekriti. To je razlika između te obe i istihvara. Teoba znači vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala. A istihvara je sasvim nešto drugo. Traže je da ti Allah subhanahu wa ta'ala pokrije i sakrije tvoje sramote, tvoje mahane, tvoje grije. Otuda, pancir ili oklop koji se stavlja na glavu u arapskom jeziku zna, se zove mirfer, od riječi kufran. Jer on sakrijeva i pokriva čovjekovu glavu. To je razlika između oprosta Allah subhanahu wa ta'ala i oprosta ljudi. Čovjek ti može oprostiti hak svoj, ali ostaje opet, ako ništa, ako ništa, ostaje neka tačka kod njega, nešto li zaboraviti. Oprostio ti, halali ti je. Ali isto kao ekse koji si zabio možda u zid ili drvo. Može ga izvaditi, ali ostaje mrlja. Ne može čovjek to preći na takav način. Za razliku od haka Allah subhanahu wa ta'ala, koji kad ti oprosti grijeh, više zapamti. ti. Nema nikakvog traga tog grija. Čovjek koji se ogriješi u dnjavnički zakon, odi u zatvor. I može izaći za počinjenje grije iz zatvora. Ali ostaje do cilje. Ostaje zapisano da si počinio to i to. Za razliku od grija koji počinio tom Allahu subhanu dala. Drago moj braće, nema do cilja. Na sunnjem danu Allah subhanu dala će približiti svoga roba i stavit će ga iza zatvora. Odvojit će se Allah subhanu dala sa svojim robom i pričat će sa njim Niko od prisutnih, od čitavog da koji budu stajali na sudnjem danu, neće čuti tvoj razgovor između tebe i tvoga gospodara. Pa će reći Allah subhanu ta'ala, ja abdi, Alam tefal keda o keda fi jevmi keda o keda. O moj robe, zar nisi uradio to i to, to i to, tog i tog dana? Pa će čovjek reći, jeste moj gospodaru, neće raspravljati. Jer ko bude raspravljao na sunnjem danu sa Allahom subhanu wa ta'ala, men nukriše fakat uzrib. Ko se bude branio i ko bude diskutovao i ko bude polemisao i ko se bude na takav način pokušao opravdati kaže Allah poslanik sam biće kažnjen. Nema rasprave, nema priče. Pa će reći rob, jeste moj gospodar, jeste, uradio sam. Pa će da Allah subhanahu wa ta'ala potiče se na njegove grije koje uradio. Sve dok ne bude pomislio da je izgubljen, pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala reći. Ja sam ti pokrio i sakrio tvoje grije na dunjaluku i ja ti evo danas prašam. Braći, to je istihvar. To je sakrivanje mahana od strani Allah subhanahu wa ta'ala. Pa onda, odakle onda nekome pravo da izgubi nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Odakle nekome pravo da dođe na takav stepen pa da se toliko boji Allah azze wa da mu neće oprostiti. Jedan od ashaba koji zvao Ata, Esulami, bio je viđen u snu nakon njegove smrti. Čovjek Ata, Esulami je preselio. Pa ga je neko od njegovih prijatelja, od njegovih ahbaba vidio u snu. Upitao je Šta je uradio Allah subhanahu wa ta'ala s tobom nakon tvoje smrti? Kaže, rekao mi Allah subhanahu wa ta'ala, o Ata, zašto si se toliko bojao Allaha? Jer je ova čovjek bio poznat po bogobojaznosti, po strahu od Allaha. Jer je bilo učenjaka, draga moja braća i sestre, da su mokrili krvlju od straha prema Allaha za ođer. I to je moguće. Zaista to je moguće. Našli biografiji takvih određenih situacija. A? Da se čovjek razboli od straha osikirancije, kako će stati pred Allaha, kako će umrijeti, kako ući u kabur, kako ustati pred Allaha subhanu wa ta'ala, položiti račun za 60-70 godina života. Pa mu Allah subhanahu ta'ala rekao, a? kako si se mogao toliko bojati, zar nisi čuo da sam ja milostiv i da sam ja taj koji griješte pravi, grije praša. Ovo da, drago moje braće i sestre, ko može stati? Na put i tuđi tebe i tvoga gospodara, Allaha, azze ođeru. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala huma, pogledajte ove milosti. Pogledajte ove milosti. Šta kršćani kažu za Allah? Kažu Allah subhanahu wa ta'ala jedan od trojice. Nema većih grijeha koji čovjek može učiniti. Od širka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalati jehudu uzeyru min Allah. I židovi govori, uzeyr je sin Allah. I govori tako klupne riječi o Allahu azze wa jel. Ali i pored toga, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala govori nima, Efela je tu bune ila Allahi wa istakirun. A zašto se oni neće pokajati Allahu i zašto neće tražiti istikfar? Zašto neće zatražiti da Allah subhanahu wa ta'ala im prekrije te njihove sramote i da se vrate Allahu i subhanahu ta'ala vjer? Pa ako Allah azze wa poziva kršćane i židove koji su činili najveći grije koji se može počiniti, šta je tek onda s tobom, dragi moj brate i sestru koji su muslimani, muslimani? koji si ušao u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, u ovom se vidi veličina Islama, jer, kaže Hasan al-Basri po pitanju oni koji su počinili genocid i zločin nad vjernicima u Suri al-Buruć, koji su popili 20.000 vjernika, koji su spali na domaći, žene, djecu, kaže Hasan al-Basri, pogledajte Allahovi milosti. Obraćuj se Allahu, Allahu, kako si samo milostiv? Allahu, kako si samo plemeni? Ubili tvoje robove, a ti im opet nakon toga pozivaš na teubu. Tako da obraćuj se sve velike stvari. Ovo nećete naći ni u jednoj religiji, ni u jednoj vjeri. Na ovakav jedan način da se može preći preko tolikih zločina, preko tolikih grijeha, preko tolikih problema i balaja koji čovjek uradi i opet nakon toga Nema niko pravo da kaže nekome da nema, da moj put zatvoren ka Allahu subhanahu ta'ala. Drago moja braća, pazite dobro. Nemoj neko da stane na put nekome. Između njega i njegovog gospodara. To Allah subhanahu ta'ala neće oprostiti. Kaže Ebu Hurey radi Allahu ta'ala u hadisku da bilježi imam Bukhari u svom sahih. Prošao je čovjek od Benu Israila pokraj svoga brata. Rođeno svoga brata. Koji je bio u griješenju Allahu Azi Ođeru. I spomljali smo više puta ovaj hadis. Prošao je pokraj svoga brata. I kad god bi ga vidio u griješenju, rekao bi mu A boj se Allah, nemoj raditi taj grijeh. On bi uvijek njemu rekao, halini wa rabbi. A ju'ita alaihi raqiba, ostavi mene i moga gospodara, zar si ti postavljen nadamno da bude stražar i da vodiš atuna šta ja to radim. Pusti mene i moga gospodara, ostaj me da grišim. Tako da je dosadilo ovom njegovom bratu da ga upozorava. Dok jednog dana, dok nije jednog dana rekao Wallahi, la jakiru Allahu lak. Tako mi Allah, neće Allah oprostiti. Neće Allah oprostiti tvoje grije. I u drugoj predaji, tako mi Allah, neće ti Allah uvesti u džennet. Subhanallah. Jesi to vratar? Jesi to melek? A? Rizwan koji stojiš na vratima dženneta pa da nekoga uvodiš i izvodiš u džennet, iz, džennet, dženneta. Pa je Allah subhanu wa ta'ala usmrtio obo dvojicu i proživio. Kaže Allah subhanahu, kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Je uzvišnji Allah azza wa jel rekao ovome čovjeku koji se na ovakav jedan način obhodio prema svome bratu, što mu je rekao? E ala ma fi jedi je kadira. Jesi li ti u mogućnosti da uradiš ono što je samo u mojim rukama? Odakle ti pravo da se stavljaš na mjesto Allah subhanahu wa ta'ala? Ko je taj ko vodi čovjeka u džennet i ko mu zaprećava put do njega? Allah azze wa džel. Ko je taj ko može čovjeka staviti u džennet? Niko drugi do Allah azze wa džel. Zar si ti taj koji ćeš se staviti na to mjesto? To je izjednačavanje sebe sa Allahom azze A to Allah će vam već uprostiti. Ovo me je rekao ti grijevi uđu u džennet, a ono me rekao uđi u džahnem. Braćo, to su velike stvari. Nemojte se stavljati između Allah, Azir wa Jal, i njegovog njegov roba. Vi znate ko je bio Hadžaž, Ibn Yusuf. Čovjek koji je poznat kao krvolog, koji je pobio hiljade muslimana, koji je ubio mnogi ashabe, koji je napravio veliki belar u historiji, za koga kaže imam zemlji u dijelu zira Alaminu Belar. On ima dobrih dijela, ali njegova dobra djela se brišu i tope u moru, u okeanu grija, toliko ima grija. Ali i pored toga, Hasan al-Basri, koji je bio njegov suvremenik, koga čak hađač htio ubiti, pazite, kada je doprla do njega te oba hađača, prije sami smrti, šta je rekao? Kaže Hasan al-Basri, ni na čemu ne zavidim hađaču, do dvije stvari. Prva stvar, zbog njegove velike pažnje, prema Kur'anu. Mnogo je volio Kur'an. Bio je hafiz Kur'ana. Iskušenje, dragi moj brać, hafiz Kur'ana, tolike zločine, tolike belaje počinio u historiji islama. I zavidim mu na, njegovom, na njegovoj ljubavi prema Kur'anu. I druga stvar na koju mu ja zavidim, jesu njegove riječi koje su čuli ljudi koji su bili pokraj njega, kada je učinio te ovu pred samu smrt, rekavši, Allahu oprosti mi. Allahu oprosti mi. Jer ljudi govore kako mi ti nećeš oprostiti taj ko se može staviti među mene, moj gospodar? Bez obzira što sam uradio. Ko je taj ko može doći u situaciju i da mi kaže da mi Allah subhanahu neku stvar neće oprostiti? Niko drugi dragi moj brat. Osim Allah azze wa jalla koji upućuje kad te obih onoga ko on hoće i daje mu snagu da učini korak i da se vrati njemu i njegovom pravom putu. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam govoreći o djednosti stihvara, govoreći o važnosti i veličini traženja oprosta od grijeha koje čovjek svakodnevno čini. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ma min abdi yuznibu zanben Nema ni jednog groba koji će počiniti grijeh. Thumme yakum Thumme yaktasi Fayakum Fayusadi rakatim Illa yakiru Allahu lahu Nema ni jednog groba koji će počiniti neki grijeh. Zatim se ode okupati, to je propis. Ode se ukupati. Zatim, ustani klanja dva rakijata Allah subhanahu wa ta'ala i zatraži oprost za taj klijet, a da mogu Allah neće oprostiti taj klijet. Tri stvari. Kupanje, čistoća, tijela, nakon toga namaz dva rakijata i nakon toga traženje oprost od Allah subhanahu wa ta'ala i svih stvari i nema nijednog grija da mogu Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Ovdje želim spomenuti jednu obitu stvari. Prije par dana sam čitao jednu mudrost koju islam slučajno spominju kada je riječ o isti kvar. Kažu pozvano je uvijek prilikom traženja oprosta za svoj gdje da čovjek učini tesbih, Allahu azi ođer. Šta je tesbih? Veličan je. I češenje Allaha od svih manjkavosti i krnjavosti. Da čovjek kaže subhanallah. Gdje je dokaz za to? Imate mnogo dokaza. Da je pozvano i da je lijepo da čovjek u umilostivi svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala učijeći mu tesbih, veličajući ga, izražavajući mu riječi slave i hvali na takav jedan način. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَنَادَا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الرَّحْمِينَ فاستجبنا له Pogledajte Yunus a.s. koji bi bio utrobi ribe. koji se ogriješio svoj narod, koji se ogriješio svoj narod, kada je zatražio oprost za grijehe svoje, za svoj grijeh koji počinio, šta je uradio? Pohvalio je Allaha subhanahu wa ta'ala takav jedan način. Subhanak, inni kuntu min Allahi. Uzvišen si ti i visoko od svega onoga što mi pripisuju, nema drugog Boga, nema drugog božanstva osim tebe, a? ja sam onaj koji se ogriješio prema tebi. I nakon toga Allah šan kaže, feste džernale, i mi smo mu se odazvali i primili smo njegovu teoku, primili smo njegovu istihvar. Allah najbolji zna. Tražio sam baš jutro sko neki stvari. Ti, da vidim, ima li još negdje to što Islam slučajno spominju. Pogledaj, drago moj braću na seždi. Čovjek uči Subhana Rabbi Al-Azim. Odnosno Subhana Rabbi Al-Azim. Jel tako? Tezbi. Zatim propisano je sunet Allahu poslanika sa svem da čovjek kaže subuh kudus rabbil malaikati var ruh. Opet tesbih Allah azza wa Nakon toga se vraća između dvije sežde, što uči? Rabbi firli, rabbi firli. Razumijete? Traži oprost za svoje grije. Tako da taj sežda između dvije sežde, nakon što veliča Allah subhanahu wa ta'ala na seždi, vraća se i traži oprost od Allah subhanahu wa ta'ala za svoje grije. A zamislite tek što je onda? Da čovjek zatraži oprost za svoje grije na seždi, gdje kaže Allah poslanih sallam, akrebu ma je kunu abdu min rabbihi fi suđuri. Najbliži čovjek, najbliži rob biva svome gospodaru gdje? Na seždi. I kad se spoje ovo poniženje, Allahu, Allahu azim ođer, kad se spoje poniženje riječima, kad se slomi čovjekovo srce, progovori to srce, progovori oči i čovjek zaplaće Allahu azim ođer, zaradno mojom rečima. Ne mojte se onda čuditi što Allah azze wa jel kaže Ulaike yubadil Allahu sejiatim hasanani To su oni Čija su mi loša djela, šta? Preokrenuli i pretvorili dobra djela Ibn Kathir rahmatullahi alaih kad govori o ovoj činjenici kaže Jeste, činjenica je to Da je Allah subhanahu wa ta'ala moćan Da sve tvoje loše grije, sve tvoje harame koje si počinio Što se ugriješio prema Allahu Zbog iskrenog pokajanja, iskrenog traženja oprosta za te grije, da ti Allah pretvori u dobre, u dobra djela. Braćo, Allah subhanahu wa ta'ala se može, Allah će mu kaži, Allah je ti njima a, zamijenio loša djela dobrim djela. Ali, to se vraća kako kaže Šeho Islame u temije, na jačinu te obe, na jačinu pokajanja. Pa imate ljudi koji kad god se sjeti svog grija koji počinio u životu, osjeti strah, srce mu se slomi, rastuži se, zaplaši. Nije isti, dragi moj brat i sestro, taj ti se tako obudi prema svome grijevu koji je počinio. I onaj koji nema može takvo osježavljenje. I tako jako te obu, tako veliki ste hvar. Ljudi se razliku u tome. Sjećate se onog prili, onog slučaja. Majza ibn Malika Resnemije, koji je počinio blud u vremenu poslanika sallallahu alaihi sallam. Došao je Allahom poslaniku s lučanom i rekao, Allaho poslaniče, ja se počinio glupi. Pa je poslanik lučanom krenuo u glavu od njega na drugu stranu, jer je brzio da čuje takvu jednu stvar, takvu jednu ružnu djelu. Pa mu prišao sa druge strane isto, Allaho poslaniče, ja se počinio glupi. Pa je poslanik lučanom krenuo u glavu na drugu stranu, dok nije četiri puta tako rekao. Posljedećo protiv sebe. Nakon što je izvršena kazna nad njim, širija se kazna, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, znate što je rekao? Tako mi Allah, pokajao se tako jakom teobom, kada bi se ta teoba podijela na čitav umet, bila bi dovoljna. Znači, ko ima pravo da stane između čovjeka i Allah subhanahu wa ta'ala? Sjećate se one žene koja je zvala Elvame Lije, koja je došla sa djetetom, djetetu koje je počinula, sa kojim je, koje je rodila iz nezakonitog, nešetijatskog braka. Došla do poslanika koja je sredno isto tako rekao što čistim Allah posljednici, mislići izvršavanje kazne i tako dalje. Pa nakon što je učinja širija se kazna nad njom, rekao je Allah posljednici na Halid mu vidu, koji je počeo da je vrijeđa. Rekao je Halid, nemoj da je vrijeđaš. Nije na doba, kada bi se podijelila, bila bi dovoljna za sve stanovnike medine. Zato vam braću. Ljudi se razlikuju u jačini te obje po pitanju svoga grijeha. Ali ono što je veoma bitno u svemu tome, jeste da niko nema pravo stati između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Men kale la ilaha ila Allahu La لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Ko bude rekao ovo stotinu puta u toku dana i noći, bit ćemo oprošteni šta? Svi grijesi. Sigris, pa makar imao kao pjene na moru. A u drugoj predaji, pa makar pobjegao sa bojnog polja. U drugoj predaji također došlo, da je poslanik svoj svema rekao ovo ashabima da kažu, da kažu 70 puta. Pa je rekao Allah poslanik svoj ko to bude izgovorio u toku dana, 70 puta, bit ćemo oprošteno, pa makar počinio do 700 grija. A propao je svako onaj ko bude počinio u toku dana i više od 700 grija grijeha. Ali vidjet ćete koliko je danas malo ljudi koji vode računa po pitanju ovih stvari i da mu Allah subhanahu wa ta'ala da snagi da u toku dana i noći se pokaje Allahu azze ođer na ovakav jedan način. Znaj, dragi moji brate i sestro, da problem tvoji na pake, kad osjetiš krizu u materijalnom smislu, kad osjetiš oskudicu da ti Allah subhanahu wa ta'ala smanju na, na faku, obskrbu. Znaj da to veoma lahko može biti u vezi sa svojim grijehom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala zabrani i zapriječi na faku tebi zbog grijeha koji počiniš. Kaže Allah u poslaniku sallam, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِسَبَبِ ذَنْبٍ أَصَابَ Allah subhanahu wa ta'ala zapriječi na faku čovjeku i ne da mu obskrbu zbog grijeha koji on počinio. Oto da je došla predaja. Men istarte ar-rizq fa yuksir min al-istighfar. Ko vidi da mu se smanjila na faka, ne nastoji što više tražiti oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala za svoje grije. ومن أصابه الغم والهم فليكثر من التكبير Ako ga zatrepi i zadesi tuga i nevolja, kad osjetiš te dobu u srcu svom i ne sekiraš se, rješenje za tvoje tuge jeste u tekbiru, da kažeš Allahu Akbar. Druga predaja koju bježi vam da mi, došla je obratno. Došla je u obrnutom smislu. Ko osjeti manjkavost u napaki, u napaci, neka šta čini tekbir. Ako ga zadesi tuga i nevolja, sikirancija, neka traži oprosta za svoje grijehe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dragi moj brat i sestru, treba da znaš da čovjek dok u istihvaru, dok se kaje za svoje grijehe, dok traži oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, ima sigurnost od Allahove kazne. Allahova kazna može biti na razni način. Znaj da si u sigurnosti Allaha azza wa jal dok budeš tražio oprosta, dok budeš činio istighfar Allaha azza wa jal. Šta je dokaz za to? Kažu ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bili smo u sigurnosti da Allah neće poslati na nas kaznu, sve dok je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio prisutan sa svojim tijelom među nama. Gdje je dokaz? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ وَأَنْتَ فِيهِمْ Neće Allah poslati kaznu na umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam dok si ti među njima Muhammed. Obraća se Allah subhanahu wa ta'ala par, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegovom umetu. Ali kaže Musa Vešari, kada je preselio, umro Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, više nemamo tu sigurnost sa te strane, ali imamo sigurnost u čemu? U istihvaru. Jer Allah odmah iz toga kaže, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah neće poslati na kaznu na jedan narod dok oni budu tražili oprost za svoje grije. Ako želiš da te Allah sačuva iskušenja i belaje I da shvatiš iskušenje koje eventualno može doći kao iskušenje, a ne kao kaznu, onda vodi računa da tražiš oprosta svoje grijehe, što god možeš i više. Postoji određene stvari, radimo, brate i sestro, preko koji Allah subhanahu wa ta'ala briše ti svoje grijehe, gdje nije samo neophodno da čovjek kaže riječima Estagfirullahu wa atubu ilaih, Estagfirullahu wa atubu ilaih, Hayyul qayyum wa atubu ilaih, Ne mora to samo biti riječima da čovjek zatraži oprost od svoje grijehe. Nego, razne neki ibadete, razne neki ibadete koje čovjek čini u toku dana i noći. Razna dobra djela, preko nije Allah azzeva žele da ti briši grijehe i čisti na takav jedan način. Jedno od najvećih, jedno od najvećih djela koje čovjek može uraditi da mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti njegove grijehe, Pa jeste iman, dragi moj brate i sestre. Jeste da izgovoriš la ilaha ila Allah, Muhammed Rasulullah. Jer islam, da čovjek uđi u Allahovu subhanu wa ta'ala vjeru, Allah mu prašta i pokriva sve njegove sramote koje počinju prije Zato je Khalid mu vali, koji je ubijao ashaba čak, jer, je, jer su muslimani čak doživjeli poraz u bitci na Uhudu. Došao Allah mu poslaniku svoj zemljom i pitao ga, ako prijatim islam, hoće li mi Allah oprostiti moje grijeh koji sam počinio? Jer zašto dolazim u islam ako ću biti pitan za ono što sam uradio dok sam bio u nevjerstvu? Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala, pa mu Allah poslanik sam odgovorio da islam sve briše grijehe prije toga. Islam briše grijehe? A? Sve koji je počinio čovjek prije nego što je ušao u Allah subhanahu wa ta'ala vjeru. Zato kažemo, tu ima kojeg imaš sa sobom u svome srcu i u svojim djelima, u svojim riječima, treba da znaš da je najveći uzroka preko kojih ti Allah subhanahu wa ta'ala prašta tvoje grije. Namaz. Dragi moj brat, pet puta u toku dana i noći. Čovjek. Pada Allahu na seždu. Došao je čovjek Allahom poslaniku sa sebe kaže Allah poslaniče, počinio sam grije i za koga proizlazi kazna na dunjavuku. Had. Pa mu je Allahom poslaniku rekao, jesi li to malo prije klanio? Kaže, jesam, klanio sam. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala ti oprostio. Znači, možda čovjek popio alkohol, možda čovjek na kraju krajeva počinio blud, ali šta? Zbog da kaže Allah poslanicu sam nešto malo prije klanio. Kaže, jesam, kaže Allah subhanahu dala ti oprostio. Nije izvršio Allah poslanicu sam na tim kaznom. Pazite, namaz, velika stvar. Jest. Takođe, takođe, kaže Allah poslanicu sallallahu alaihi wa sallam, Ala adunukum ala ma imhu Allahu bil khatlaja, wa jesmu bil darajat. Hoćete da vas ja uputim na djelo Kada koji Allah briši vaše grijehe i sakriva ne morate to učiniti riječima, ne morate reći je Allah za određeni grijeh. Jer se vas uputi djela, preko koji Allah subhanahu wa ta'ala pokriva čovjekova grijehe. I uzviše čovjekove šta? Stepenove. Pa je rekao Allah poslana sa izbavu ludu ala makari. Upotpunjavanje abdesta kada mu je teško, kada je hladna voda. Pa čak ako je vruće, ako se radi u zimskom periodu kada bi uzeo čovjek uzeti abdest. Zatim, kaže Allah poslanih sallahu sallam, وَكَتَ تُلْهُطَا إِلَا الْمَسَاجِ I vaši koraci koji vi činite, od vaše kuće do džamije, preko toga Allah subhanahu wa ta'ala više sa vas grijehe. A? وَنْتِ varu salati ila صَلَاتِ I čekali namaza do namaza, znači da će li hiti u džamiji. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط To je kao da stražarite na Allahu subhanahu wa ta'ala granicama na taj način Allah ti diže stepenove i čistite od tvojih grija zatim abdest kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam neće ni jedan rok ustati i abdestit se a da sa svakim zapiranim usta nose pranje lica neće Allah subhanahu wa ta'ala šta čistiti čovjekovo lice od grija dragi moj brat pazite Oto da Allah najbolje zna Oto da Allah poslanih sallahu sallam se nije pisao nakon abdesta. Nije upotrebljavao peškir. Došlo je preda od Aisha radi Allahu ta'ala da poslanih sallahu sallam nije imao peškir. Nije se brisao i potirao nakon abdesta. Međutim, taj hadis je daji. Ali ovaj hadis upućuje da bi moglo biti ispravno njegovo značenje i da se krije u tome mudrost zašto Allah poslanih sallahu sallam se nije brisao nakon abdesta. Da bi što više grijeha spalo sa njegovog tijela. Na razne načine. Dolazi Ebu Bekr Allah mu poslaniku svoje žene mi žali se na veliki broj grijeha. Ebu Bekr, draga braća. Kaže Allahom poslaniku svoje žene, Ebu Bekr, bivaš ti bolestan? Kaže, bivam. Zadesi li te kakva tuga? Zadesi. Kaže Allah poslanik u sredem, neće nikoga zadesiti tuga. A da Allah subhanu teba neće očiti sa njega grije. Sve sto čišćenja. Od znane Allah subhanahu wa ta'ala. Ako znamo ove stvari, draga moja braća i sestre, nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti da niko zapriše put ka Allahu subhanu wa ta'ala. Nemojte dozvoliti da, vam, da vas iko odvede, odvede u takvo jedno stanje pa da pomislite da vam Allah neće oprostiti vaš grijeh. Jer gubljenje nadi u Allahu subhanu wa ta'ala milost, kaže islamski učenjaci, je veći grijeh od samoga grijeha. Razumite? Izgubiti nadu Allahu milost je veći grijeh od samog počinjenog grija. Čovjek možda pio alkohol. Čovjek je možda počin, počinio glud. Ali, izgubiti nadu Allahu milost da mu Allah neće oprostiti taj grijeh ako mu se pokaji. Je veći grijeh od samoga, šta? Pijenje alkohol. Od samog počinjenog gluda. Znači, sestra, zamislite da dođe žena, kaže počinila glud. Ostala trudna u braku, prevarila muža. I Još izvršila abortus. Međutim, pokaja se Allah subhanahu wa ta'ala. Hoćete li reći da tako i sestri sutra u islamu nema tobe, nikad draga moja vraćih sestra. Koji je taj ko može stati između čovjeka i njegove tobe? Sjećate se onog slučaja, ako vam bliži vam muslim, u svom sahibu, čovjek koji je kupio 99 ljudi i onda na kraju pobožnjaka stotu, kad nema za njega te obe, I na kraju šta? Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleke rahmeta koji su izmjerni. Izmjerni mjesto. Pošto kod ukaže hadis ne počne shvatiti, ali na kraju, na kraju, Allah subhanahu wa ta'ala mu je oprostio sve te njegove grijehe. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio onoj bludnici od Benu Israila grijeh, zbog toga što je napojila cuku, dragi moji brate, šta je tek onda s tobom koji činiš tako velike ibadete poput namaza, poput Ramazana, posta, poput davanja zekata, poput mnogih drugih ibadeta, zašto onda da padneš, da padneš u očar, gdje očar, sam kažemo, je veći od samog počinjenog grija. I na kraju da spomenem kao primjer ove, činje, ove činjenci, slučaj Ibn Kudamije, odnosno Kudamije Ibn Madonna, radi Allahu ta'ala anhu, Kudame ibn Mazun, jedan od ashaba koji živi u vremenu poslanika kao crni, koji je bio učesnik Bedra, učesnik bitke na Uhudu. On je nakon smrti Allahu poslanika za sve vremen omrenu Hattaba pogrešno sebi shvatio određen jedan kur'anski ajet. I počeo je da pije alkohol. Počeo je da pije alkohol. Jer je pogrešno ga razumio, pogrešno je shvatio taj ajet. Pa je pozvao Omer Muhatab Ali ibn Vitaliba da, Ali ibn Vitaliba da se posavjetuje sa njim šta da uradi, pošto on živi u Šamu, a Omer je bio u Medini. Kaže, Omer je pozovi ga, neki dođe i vidi zbog čega pije alkohol. Ashab Allah posljednika svoje sebe drago braće. Ali pogrešno sebi protumačio aj, pogrešno shvatio Allahu propis. A? Pozovi ga u Medinu pa vidi zbog čega on pije alkohol. Pa ako, ako bude negirao tu, tu zabranu a? po šeljanskom propisu. Ako bude čovjek pogrešno shvatio, treba mu oprostiti. I kada je došao u Medinu, nakon što porazgovaramo na Hatar sa vidio je o čemu se radi, da je pogrešno shvatio kuranske aje i tako dalje. Međutim, kada se vratio ovaj ashab ponovo u Šam, zakovo je u razočarenju, zakovo je u veliku tugu počeo je da misli da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti to što je radio. Jer nakon smrti Allah poslanika, nakon tih velikih dijela koju radio, pomislio da mu Allah neće oprostiti.